Apirilako hogeita bederatzi ditu gaur, astelena da eta hau berrion albistegia duzu, berriozari irretiaren albiste emankizuna. Asteburuko itzorduak aipatzen hasiko dugu gaurko kontakizuna, atzo bertan entzunaretoa bete egintzen Nafarroako aurkantari txapelketaren azken kanporaketa ikusteko. Martxoaren hogeita iruan asizen Nafarroako aurkantari txapelketa eta atzo izan zuen azken kanporaketa berriozaren amartaldek parte hartu zuten beste horrien beste kanturekin eta ehunka lagun bildu ziren entzunaretora hitzorduarekin gozatzeko. Atzokoa izan zen esan dugun bezala Nafarroako azken saioa eta hemendik aurrera saio guztien artean irabazleak hautatu beharko ditu epaimaiak eta lau finalistek Euskal Herriko finalean parte hartuko dute. Ekainean izanen da hori burlatako kulturetxean. Eta larun batean minus baliotasunak edo gaitz psikikoak dituzten aurren mesederako pilota jaialdia jokatu zen frontoian. Berriozarren sortu berri den Toto Txokoa izeneko diru irabazi asmorik gabeko erakundeak antolatuta, pilota jaialdi benefikoa jokatu zen larun batean eta ekitaldi honek ere arrakasta itzela erdietsi zuen Berriozarko frontoia ere bete egin baitzen. Saioa arratsaldeko bostetan hasi zen eta Berriozarko pilota eskolaren erakustaldia zein pilotari profesionalen partida ikusi izan zituzten bertaratu ziren lagunek. Lehiatilan bildutako ondiru guztia minus baliotasunak edo takait psikikoak dituzten neska mutilekin terapia alternatiboak egiteko materialak erostera bideratuko da. Eta asteburuak emandakoak ikusi ostean, aste honetako itzorduak ere aipatuko ditugu jakina. Eskolan arrakasta eta motivazioa sustatzeko hitzaldia eskainiko du herrikoa elkarteak gaur bertan. Elkarte horretako hezkuntza arduradun den Carmen Nietok hitzaldia eskainiko du berriozaren, gaur arratsaldean ausensi guraso elkarteak antolatuta. Itzordua artekale kaleko hogeita laugarren zenbakia izanen da, ku, e, kulturetxe zaharrean, euskaltegi zaharrean, arratsaldeko sei terdietan. Gainera, hausen siguraso elkarteak aurtzaindegi zerbitzua ere jarriko du urbildu nahi dutenen eskura. Eta aurreko astean ere aipatu genizuen datu bat, baina gaur ba, gogoraraziko dizuegu langabeziak euneko bian gora egin duela berrio eta mila eunda irurogeita mezortzi laguni eragiten diela dagoeneko. Aurreko astean eman ziren argitara Nafarroako langabeziaren azken datuak, eta martxoan zehar berrogeita mezortzi mila pertsona lanik gabe zeudela jakin genuen, inoizko kopururik altuena. Berrio gaur egun mila eunda irurogeita mezortzi lagun daude lanik gabe, otxalean baino euneko bat kakots laro gaita emeretzi gehiago seguru, eh, datu hauek kontuan eh, izanen direla aste honetan, maiatzaren eh, batean, langilaren eguna, ospatuko baita, eta dagoeneko amaika mobilizazio hasiak dira antolatzen, hoien artean, eguerdiko amabietan manifestazioa deitu dute irunerako, eta horretan ere, hainbat berrio zartar ari dira lanean. Eta albiste bloke honekin amaitu baino lehen gogoratu, gogoratuko dizuegu zabalik dela areto futbol txapelketan izena emateko epean bihar duzue azken eguna mendialdea klubak eta berriozarko udalak antolatutako areto futbol txapelketan izena emateko. Gehienez amabost jokalarik egin eh, ahal izanen dute inskripzioa eta talde bakoitzak eunda irurogei euroko kuota ordaindu beharko du. Informazio gehiago eskuratzeko mezu elektroniko bat bidaldezakezue bazkez mila sortzireundamar abildua hotmail.com elbide elektronikora. Bazkez mila sortzireunda amar abildua hotmail.com. Eta berriozar futbol elkartearen asteburuko emaitzak aipatuko ditugu segituan, eh, esan behar dugu dena den, eh, ba, porrutak garaipenak baino eh, ugariagoak izan direla asteburu honetan, asteko eta behin gizonezkoen futbola aipatuko dugu, erregional mailako taldeak amaia izan zuen aurkari eta galdu egin zuten berriozartarrek, bigarrien mailako gazten taldeak berriz lezkairu izan zuen aurrez aurre hauek ere galdu egin zuten lau eta huts eta galdu ere kadeteak A taldea San Jorge taldearen kontra sandu zelain hiru eta huts irabazi egin zutenak kadeteak B taldeko lagunak izan ziren Salesianosen eh, kontra Berriozarren jokatu baitzuten eta zazpi eta bat irabazi egin zuten aurrak A taldeak San Zerdinen kontra jokatu zuen bederatzi eta bi galdu egin zuen eta aurrak B taldeak berriz atxe denaldia izan zuen asteburu honetan. Emakumezkoen futbolari dago dagokionez, regional mailako emakumezkoen taldeak irabazi egin zion Nafarroako unibertsitateari hiru eta bat, baina zortziko futbola taldeko emakumezkoek eh, galdu egin zuten amigoren kontra 0 eta 0 eh, eta 2. Eta zortziko futbolarekin jarraituz, baina oraingo honetan mutilen eh, taldei dagokionez, A taldeak ademarri izan zuen eh, aurkari, eta iruna berdindu zuten B taldeak irabazi egin zuen, itaroa uarteren kontra, bi eta bat Z taldeak teresiano izan zuen aurkari, bi eta bost galdu egin zuten berriozart, ez irabazi, barkatu, irabazi egin zuten berriozartarrek, bi eta bost, eta D taldeak e, kontra jokatu zuen, eta bina berdindu zuten. bukatzeko futbito partiden emaitzak ere aipatuko dizkizuegu berriozar A taldeak atxeden aldia izan zuen asteburu honetan, B taldeak agoitzen kontra jokatu zuen eta bana berdin duzuten, berriozar zek nabarro bilosla da izan zuen aurkari eta irabazi egin zuen, D taldeak elorri eren kontra jokatu zuen eta irabazi egin zuen eh, honek ere, e, e, taldeak irabiaren kontra jokatu zuen eta galdu egin zuen eta galdu ere F taldeak iturriamaren Eh, kontra. Ge taldeak ere porrota e, ardoiren eh, kontra eta atxek ere galdu egin zuen berrio plano taldearen kontra, berrio baitin jokatutako partidan. I taldeak kirol esporten kontra jokatu zuen eta hauek ere galdu berrio zarrien jokatu zuten partidan. Eta jota taldeak irabazi egin zuen atargiren kontra atarrabian jokatutako partidan. eta taldeak paziganda ikastola izan zuen aurkari eta galdu egin zuten eta galdu ere berriozar L taldeak taldeak, eh, nesken taldeak, ardoiren kontra. Tiraba, kirole maitzak eman ostean eguraldiari buruz mintzatzeko ordua iritsi zaigu. zerua odeitxu edo oso odeitxu izanen da egunean zehar, bereziki egunaren bigarren zatian prezipitazio txikia eginen du, txiki ertaina arriotxalde gau partean, eta ipar osagaiko haize ahul bizia ibiliko da bolada gogorrekin. Temperatura gutxi igoko da gaur egunean zehar. Eta hau izan da dena, gaurko albistegiari dagokionez informazio gehiago datozen orduetan berriozari irretiaren sintonian FMko eun puntu sortzean edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.